Lai ir slavēts Jēzus Kristus, jā, patiešām laiks rīta katehēzē Radio Marija ēterā. Šoreiz katehēzi apskaņošu es Māris Veliks un pēc brīža arī stādīšu priekšā priesteri, kurš šodien ar mums būs katehēzē, kamēr priesteris Pēteris ir mazliet ārpus Latvijas, lai, protams, pavisam drīz arī atgriet, atgrieztos atpakaļ, bet uh, vispirms vēlos pieteikt arī šī rīta tēmu. Uh, Nesen 2. novembrī baznīcā svinējām visu ticīgo mirušo piemiņas dienu, un iespējams klausītāji atceries, ka tradicionāli agrāk 1. novembrī mēs iesākām arī īpašu oktāvu, jeb astoņas dienas, kuru laikā baznīca piedāvāja iemantot dvēselēm šķīstītavā pilnas atlaides, izpildot konkrētus nosacījumus. Savukārt šogad, gluži kā pagājušajā gadā, baznīca piedāvā pilnas atlaides iemantot jebkurā novembra mēneša dienā. Bet kas īsti ir atlaides, par to noteikti, noteikti ir vērts šorīt pārunāt priestara katehēzē, kurā attālināti ir pieslēdzies arī Marijāņu tēvs priestaris Dmitrijs Arķomovs. Labrīt! Labrīt, labrīt, slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts kāds laiks Daugavpilī! Laikam tāds pats kā pie jums. Plus mīnus. <laughs> Jā, brīnišķīgi. Mēs eh, tad sāksim ar pašiem pamatiem. Tātad mēs šodien runāsim par atlaidām. Tātad eh, nevis atlaidēm kā veikalā, bet atlaidām. Un es zinu, ka ir daudzi ticīgie, kuriem uzdodot jautājumu, kas īsti ir atlaides, viņi mazliet apmulst, apjūg. Tāpēc es domāju, ka ar pašiem pamatiem varētu sākt. Kas tad ir atlaides? Um Pirmām kārtām eh, es domāju, ka būtu jāsāk ar to, no kurienes tas vispār ņēmies. Eh, eh, un jāpasaka arī tas, ka ne visas kristīgas konfesijas vispār atzīst šo praksi. Bet, manuprāt, pēc manām domām, tieši katoļu baznīcā tas ir visloģiskākais atrisinājums. Jo īstenībā vislabāko skaidrojumu dot jau 16. gadsimta pāvesta Leona desmitā izdotais dekrets kumpostkvam. Eh, man viņa nav latviešu valodā, tāpēc es tā labāk saviem vārdiem paskaidrošu. Jo Protams. Tieši eh, šīs dekrets ļoti labi skaidro, skaidro atlaidu eh, teoloģiju. Jo pāvests pievērš uzmanību tam, ka no vienas puses katra grēka sekas ir gan vaina dievu priekšā, un, protams, tuvāka priekšā, uh, gan arī ir nepieciešams sots, jo Dievs nav tikai žēlsirdīgs, bet, bet arī taisnīgs. Un eh, es domāju, ka tas ir loģiski, jo, piemēram, ja Mārija, es tev izsitīšu logu mašīnā, un tu man pateiksi, nu, klausies, ko tu dari. Ja, tad es pateikšu, klausies, nu, ok, piedod man, es negribēju, eh, kaut kā saptums mums bija prātā, un tu man pateiksi, labi, es tev piedodu. Ja, un it kā šķiet, ka ar to varētu beigties, bet loks taču paliek sabojāts, vai ne? Tāpēc, eh, lai mēs izliktu ar tevi, nepietiek tikai, ka es lūdzu atdošanu, ka mēs paliekam draugi, neskatoties uz šo manu rīcību. Tad nepieciešams arī tas, lai es kompensētu šī loga um, sabojāšanu. Jā, ja tev nav kasko, protams. <laughs> bet, bet, šajā, bet šajā gadījumā tieši, tieši ir tāda logika. Ja mēs eh, grēkojam, ja mēs darām kaut ko pretrunā ar taisnīgumu un mīlestību, tad tieši šajā gadījumā no vienas puses mēs lūdzam Dievam atdošanu. Jā, un šī atdošana mums tiek dota, jo pietiek nožēlot un, eh, protams, aiziet pie grēksūdzes. Eh, bet no otras puses, eh, katrs grēks izraisa arī noteiktas sekas. Jā, un nepieciešams arī šīs sekas nivilēt. Jā, tāpat kā apmaksāt tev šo logu. Jā, un līdz ar to, protams, kā ehm, arī šīs sekas nivelē Jēzus Kristus upuris. Bet cilvēkam ir nepieciešams uh, vēlēties, arī ne tikai um, nožēlot, bet arī, ja es paņemšu šo vārdu pēdiņās, kompensēt savu vainu. Ja? Un līdz ar to uh, atlaides tas nav kaut kāda atmaksa dievam, ja? jo mēs nevaram dievam neko atmaksāt, to izdarīs Kristus. Bet atlaides ir mūsu nostājas, mūsu nostāja, un šis nostājas realizācija, kungs, piedod man ne tikai manu vainu, bet arī kompensē šo man, šī mana grēka sekas. Ja? Līdz ar to uh, Eh, protams, ka eh, tā ir taisnība, ka Kristus jā, ir mūsu atpircis. Atlaides mēs saņemam ne jau tāpēc, ka mēs izdarām šos noteikumus, bet atlaides mēs saņemam tāpēc, ka Kristus tos dāvā. Jā, šie noteikumi uh, ir svarīgi, bet viņam ir, nav primāra nozīme. Bez Kristus upura arī šo noteikumu, šie noteikumi būtu bezjēdzīgi. Jā. Līdz ar to, ja mēs izmantosim šo piemēru, mēs varētu pateikt tā, es tev izsitu logu, uh, bet kāds vēlās to samaksāt manā vietā, bet man apmaksāt eh, šo remontu manā vietā. Bet man jāpiekrīt tam, ka kāds apmaksās šo izsisto logu tavā mašīnā. Ja? Tāpēc logika ir tāda, tā rezumējot, mums ir divas grēka mm, konsekvences - vaina un uh, sots. Vaina tiek piedota eh, grēksūdzes sakramentā, sots tiek piedots tieši pateicoties Eh, tādai praksē, kā atlaides, jeb indulgences, eh, no latviešu valodas indulgencija. Ja? Tā kā šeit, šeit ir tāda logika, un, eh, manuprāt, katoliskā pieeja nu, ir nu, visadekvātāka. Es gribu tikai piebilst, ka, protams, ka tas, ko mēs runājam par teoloģiskām lietām, par debesu valstību, par šķīstītāju un tā tālāk, tie ir mūsu teoloģiskie koncepti. Ja? Mēs mēģinām ar mūsu vārdiem paskaidrot tās pasaules realitāti, kurai mums nav pieejas, te, tiešas pieejas. Mēs zinām tikai to, ko Kristus ir atklājis. Līdz ar to es brīžiem tā domāju, ka mēs ļoti izbrīnīsimies, kad ieraudzīsim, kā tā, kā tā tur īsti, īsti ir. Es parasti izmantoju tādu jēdzienu vai tādu piemēru, kad lido lidmašīna, ja, un kad mēs bērniem skaidrojam, ka aiz lidmašīnas ir tāda, tāds celiņš, ja, tāda aste, Jā, protams, ka neviens jau neskaidro, ka tas ir inversijas, pēdas un tā tālāk. Ne? Mēs sakām, ceļš aiz lidmašīnas, jā, un bērnam pilnīgi pietiek. Ja mēs pajautāsim, ja mēs mēģināsim to paskaidrot pieaugušam cilvēkam, tad viņam jau nepietiek ar e, paskaidrojumu, ka tas ir tikai ceļš. Viņš grib uzzināt vairāk. Ja. Mēs šajā konkrētajā, šajās teoloģiskās lietās esam mazliet kā bērni. Mums ir nepieciešami vienkāršāki skaidrojumi, uh, Jo tā dievišķa realitāte, mm, tā aizkapa realitāte, viņa nu, neiekļaujas mūsu prātos. Ja? Tieši tāpēc tie ir tikai koncepti, nevis e, mēs nevaram pateikt, ka šķīstītava ir uguns. Ja? Vai, vai šķīstītava ir kaut kāda vieta, vai tur nezinu, kaut kāda jūra, kura deg. Ja, mēs tikai varam izmantot attēlus, bet kā tur īsti ir, mēs vienkārši nezinām. Tāpēc tie ir no vienas puses tādi koncepti, uh, bet no otras puses šie koncepti ir balstīti atklāsmē. Līdz ar to eh, mēs varam būt droši, ka mēs nemaldamies, kad mēs izmantojam šos konceptus. Bet skaidri jāzina, ka mēs nezinām līdz galam, kā tur īsti ir. Ja, un mm. arī šis skaidrojums par atlaidām, kā tu redzēji, arī izmantoju eh, salīdzinājumu, ja, lai būtu vieglāk to saprast. Ja, ja es pateiktu, grēks, un, grēks ir vaina un sots, tad būtu pārāk eh, abstrakti. Ja. Tāpēc, nu, atla, kopumā ņemot, atlaides ir eh, ļoti svarīga prakse, kura iet roku rokā ar grēku nožēlu. Ja? Un, eh, līdz ar to ehm, tas, ka, ka tas, ka baznīca nobrieda, jo pirmās atlaides par pirmās atlaižu praksē parādījies tikai 11. gadsimtā. Ja? Tas nenozīmē, ka līdz šim Dievs nepiedeva, nepiedeva sodu. Ja? Tikai baznīcas teoloģija arī nobriest. Tas nav tā, ka uh, Eh, apstuļi izdomāja visu, un viss. Ne? Apstuļi palaida šo mehānismu. Līdz ar to mm, pārmetums, ka atlaides, tas ir baznīcas izgudrojums 10. un 11. gadsimtā, nu viņš eh, nu, nav līdz galam adekvāts. Jā, tas ir apmēram tas pats. Zeme taču bija apaļa arī līdz tam, kad mēs to atklājām. Jā, tikai mm. līdz šim mēs bijām domājuši, ka viņa ir plakana. Nu, mēs, mūsu, mūsu jā. senie, senie senči. Jā. Līdz ar to teoloģija arī attīstās. Jā, un baznīca 11. gadsimtā nobrieda līdz tam, lai kaut kādā veidā šo mācību eh, sākt definēt. Jā, un, eh, manuprāt, tieši šis postkvam eh, dekrets, viņš ir 16. gadsimts uz brītiņa. Jā, viņš ir vislabāk, tad visnobriedo, visnobriedošākais dokuments, teoloģiskais, kas skaidro šo atlaidu praksi laikam es pārāk aizrāvos. <laughs> Nē, paldies, Priestri Dmitrij. Kamēr jūs runājāt, man radās jautājums, tātad jūs minējāt šīs divas grēka sekas, kas ir vaina un sots, un es tā iedomājos, ka lielākajai daļai klausītāju noteikti pazīstama prakse ir palūkties gandarījuma lūkšanu pēc grēksūdzes, vai arī tas ir atlaidu iegūšanas veids, vai tur ir šī saistība? Um, Redziet, e, šeit es nepateiktu tā. E, jo e, gandarīšanas lūkšana tas ir viens no elementiem, kas ir nepieciešams, lai notiktu pilnā grēku nožēla. Jo šeit, ja mēs grēksūdze nesaņēmam pilnīga, pilnīgu soda atlaišanu, vispār runāt par kompensācijām Dieva priekšā, tas ir diezgan nu, bīstami, ja, jo var, var rasties tāds, tāda nostāja, ka mēs Dievam kaut ko kompensējam. Ja. Tas ir tikai viens no soļiem, kas ir jāizpilda. Eh, kom, es negribu teikt vārds kompensācija, drīzāk tas ir grēku nožēlas sekas. Ja es esmu izdarījis ļaunu, es vēlos arī kaut kādā veidā šo ļaunumu labot. Ja, un, ja es ar, ar grēku attālinājos no Dieva, tad es ar caur lūkšanu vēlos atkal viņam, viņam tuvoties. Es varētu varbūt izmantot tādas kategorijas, ka tas gandarīšanas lūkšana, tas ir viens no kungs piedot elementiem. Ja, jo, mm. ja mhm. mēs nožēlojam ja, un, un noskaitām to lūkšanu, tas ir eh, viens no tiem elementiem, kas iekļauts šajā piedot kungs. Ja, drīzāk tā, jo atlaides tas ir nu, savādāka prakse. Tas jau vairs nav sakramentāla prakse, tas ir drīzāk teoloģiska un garīga prakse. Ja. Jo es tā brīžiem domāju, vai mums ir kādam, katram atsevišķi konts ir dieva eh, eh, tādā arhīvā, ja, cik tev ir grēku, kuri atlaisti, kuri nē. Nu, noteikti tas tā nav. Ja, tas varbūt ir mazliet kaut, kāda, kaut kā savādāk tiek risināts jau dieva prātā. Ja. Bet ehm, šeit es būtu par to, lai atdalītu. Ja. Gandarīšanas, lūkšana pēc grēksūdzes, tas nav eh, atlaidu iegūšana. Ja. Kaut arī grēksūdzība ir viena no, eh, no elementiem, kas ir jāiz, jāiz, jāizdara, iegūstot atlaides, jā, vien, viens no noteikumiem. Klausītājiem atgādināšu, ka šorīt rīta katehēzē pie mums viesojās attālināti Marijāņu tēvs priesteris Dmitrijs Arķomovs no Daugaupils Jēzus sirds draudzes, Un mūsu sarunu tēma šorīt ir par atlaidēm. Un, eh, mīļo klausītāji, ja dzirdi šo raidījumu tiešraidē, tad zini, ka tā ir arī tava iespēja par šo tēmu. Noskaidrot visas neskaidrības, tādēļ droši iesaisties ēterā vai nu zvanot uz studijas tālruni 679, 69, 131, vai arī raksti mums īsiņas vai WhatsApp ziņas uz numuru 266, 77, 272. Savukārt e-pasts ir studija etrml.clv. Savukārt, mans nākamais jautājums priesteri ir, kas tad ir tie, kas var iegūt šīs atlaides vai uz ko tās attiecās? Mēs jau ievadā runājām par, par um, atlaidām, kuras mēs uh, iegūstam mirušajiem, no, izpildot noteiktus nosacījumus, vai arī par dzīvajiem mēs par sevi vai, vai par citiem varam arī varbūt atlaides iegūt, kā ir? Eh, nu, protams, ka subjekts ir kristietis. Jā, ir divi. Ir, nu, pilna, pirmais noteikums ir tāds, ka eh, cilvēkam jābūt kristietim. Jā, un katoļu gadījumā katolim. Jā, tas ir pirmais noteikums. Eh, uzreiz gribu, pat, gribu pateikt, tas nenozīmē, ka, lai nebūtu antiekumenisks, ka arī noteikti dievam ir savi pēdiņās mehānismi, kā citi varētu iegūt vai ņemt dalību šajā praksē, ja citas konfesijas. Bet, nu, eh, manuprāt, teoloģija pagaidām tas nav definēts. Bet katoļu baznīca ir tā, ka pirmais noteikums, ka šīs atlaides iegūst katoļi, kuri ir dzīvi. Jā, tas ir divi svarīgi noteikumi, bez kuriem nevar būt mm. <laughs> atlaižu prakse praktizēta. Katolis un dzīvs. Jā, jo mirušie jau paši par sevi atlaides nevar iegūt. Un eh, Eh, lai katolis varētu iegūt šīs atlaides, ir nepieciešami daži noteikumi. Eh, uzreiz arī gribu pateikt, šie noteikumi nedrīkst, šos noteikumus nedrīkst uztvert mehānistiski. Eh, tas nozīmē, es esmu izdarījis, tad noteikti man būs. Jā, jo šo noteikumu izpildīšana drīzāk saistīta ar to, ka tas ir manas gribas realizācija. Jā. Ehm, to varētu salīdzināt, nezinu, tā, ka, ja vīrs saka, sieviete, es tevi mīlu, Eh, ok, viņa ir informēta. Ja? Bet arī šo mīlestību viņš vēlās apstiprināt arī ar to, ka viņš uzdāvinās viņai ziedus, starp citu, vīri, kad pēdējo reizi bija ziedi sievai. Tā eh, izaicinājums vai, klausītājiem, eh, vīriem šajā nedēļā? Vai um, viņš uzdāvina viņai gredzenu vai kaut kādas citas dāvanas vai pasaka labus vārdus, uh, un tā tālāk. Jā. Līdz ar to, ja mēs runājam par noteikumiem, neiet runa par to, ka Dievs uzstāda noteikumus, ja neizdarīsi, tad nebūs. Drīzāk iet runa par to, ka es realizēju savu gribu, mana griba iegūt atlaides, realizējas manos darbos. Tieši tāpēc ir šie noteikumi, lai um, virzītu manu gribu, pateiksim tā. Un šie noteikumi ir sekojoši. Pirmais noteikums, tas ir ne, nedrīkst būt piesaistītam pie grēka. Ja? Ko tas nozīmē piesaistītiem pie grēka? Eh, tas ir vis, visgrūtāk izskaidrojamais noteikums, jo ko nozīmē, ka es neesmu pies, piesaistīts pie grēka. Eh, es parasti katehēzi skaidroju tā, ka es vērtēju Dievu vairāk nekā grēku. Ja, ja manā priekšā pēkšņi tagad ot, godīgi, eh, balstoties uz manas sirds, sirdsapziņas, nostādītu tādu alternatīvu, vai nu būt uzticīgam Dievam un uh, palikt nabagam, vai nu no, nodot dievu un iegūt miljonu. Ja? Un, ja es atbildēšu, es vēlos būt uzticīgam dievam, bet nabagam, tas nozīmē, ka es nesmu piesaistīts no pie grēka. Tas nenozīmē, ka es negribu miljonu. Ar miljonu var izdarīt ļoti daudzas labas lietas, bet ja ir tāda alternatīva, ja? tā kā šeit uh, pirmais noteikums tas ir tāda nostāja, ka es vērtēju dievu vairāk par grēku. Tā, tā es to definētu. Nākošais noteikums ir jābūt žēlsirdības stāvoklī. Mēs ļoti labi zinām šo jēdzienu. Žēlsirdības stāvoklis, jeb draudzības stāvoklis ar Dievu. Vienkāršāk sakot, ja mana sirdsapziņa saka, ka es varu iet pie komunijas, esmu žēlsirdības stāvoklī. Ja mums nav tāda mēra aparāta, kā tagad QR kodi, ja, tad tu atnāc uz baznīcu, tev atnāksi uz baznīcu no pirmdienas, ja tad uztaisa to to э, verifikāciju, vai tu dari vai nedari. Mums tā nav. Ja tas balstās tikai uz attiecībām ar Dievu un uz sirdsapziņas. Ja mana sirdsapziņa man nepārmet, ka es, neesmu, ka es esmu izdarījis kaut kādu navīvu grēku, jeb ja brīvprātīgo un pilnīgi, brīvi, pilnīgi brīvprātīgu un apzināto, ja, tad šajā gadījumā es esmu žēlsirdības stāvoklī. Ja es varu iet pie komunijas, esmu žēlsirdības stāvoklī. Ja nē, tad jābūt, jāiziet pie grēksūdzes. Tas nozīmē, ka ne tikai nepiesaistīšanās pie grēka, bet arī žēlsirdības stāvoklis. Sakārtot, varētu teikt, vienkāršiem vārdiem, dvēseli, ja nepieciešams aiziet uz grēksūdzi. Un līdz ar to saņemt svēto komuniju. Ja? Protams, neiet runa par to, lai tajā pašā dienā kaut arī būtu labi, bet izdarīt to iespējami tuvāka laikā. Piemēram, tagad mēs netiekam uz baznīcu, ja dievkalpojumi notiek attālināti, un, protams, ka komuniju papastu mums neviens nesūta. Bet, piemēram, es pieņemu lēmumu, kad man būs iespēja, tad es aiziešu un pieņemšu komuniju. Vai arī privāti kādreiz sarunāšu ar priesteri un saņemšu. Ja? Tā kā mm, pieņemt komuniju tuvāka laikā, ja nav iespējams to izdarīt tajā pašā dienā. Vai arī pirms tam kādreiz pieņemt komuniju un pēc tam iegūt atlaides. Tas arī tas tāda lieta. Nākošais noteikums tas ir lūkšana pāvesta nodomos. E, ko tas nozīmē? E, lūgties pāvesta nodomos nenozīmē lūgties par pāvestu, tikai lūgties par to, par ko lūdzās pāvests. E, protams, ka oficiāli arī katru mēnesi tiek pasludināti tie pāvesta lūkšanas nodomi, bet arī, ja pat mēs tos nezinām, Mieram Tuvu starp citu laikam publicē šos Jā, ir. noteikumus, šos nodomus. Bet pat ja mēs tos nezinām, Dievam taču tie ir zināmi. Līdz ar to es lūdzu jebkuru lūgšanu, pāvesta nodomā. Es esmu sveicināta, es ticu, nezinu, gods lai ir tēvam. Jā, kungs, kungs pieņem manas lūgšanas, jā, ļoti īsa lūgšana, pilnīgi pietiekoši. Un arī tad, ja, ja, ja noskaita tevs mūsu un es ticu, jā, tas tevs mūsu kunga lūgšana un es ticu, tas ir ticības apliecinājums. Jeb es kārtēju reizi kunga priekšā apliecinu, ka es ticu viņam un viņa atklātām patiesībām. Un plus brīžiem nāk vēl viens noteikums. Un šie, no šīs pēdējais tas ir mainīgs. Ja, piemēram, eh, ja mēs ņemam dalību primīcijas svētajā misē, eh, ja mēs pusstundu bijām adorācijā, ja mēs pusstundu esam lasījuši svētos rakstus, ja mēs kopīgi skaitījām, lūdzamies, piedodiet, roža kroni skaitīt par naudu, eh, ja mēs esam bijuši baznīcā šīs baznīcas titulsvētkos, ja, vai teiksim, kā tagad novembrī, ja es vienkārši lūdzos par mirušajiem. Ja? Tas ir mainīgs noteikums, eh, kurš arī eh, tiek saistīts ar atlaidām. Ja? Līdz ar to, ja es izpildu visus noteikumus, tas liecina par ko? Tas liecina par to, ka es vēlos iegūt atlaides. Ja? Tas ir nu, apmēram tas pats. Ja es vēlos dabūt tiesības, nepietiek tikai ar vēlēšanos. Jāiziet uz autoskolu, jānokārt eksāmeni, eksāmeni, un tad es dabūju. Ja? Tas nozīmē, ka mana rīcība ir um, uh, parāda, ka es tiešām vēlos tas tiesības. Jā, šeit ir līdzīgi. Jā, šī, šī rīcība parāda man pašam, jo Dievs taču visu zina, man pašam, jā, un pamudina mani pašu, lai iegūtu tas atlaides. Un tad, uh, varētu teikt, tā, Kristus šīs atlaides dod. Jā, jo piešķir atlaides Kristus, baznīca ir instruments vai ceļš pie šīm atlaidām. Jā, tā kā šeit ir tie noteikumi, uh, kas jāizpilda dzīvam katolim. Jā. Un eh, es arī visu laiku turu prātā tavu jautājumu. <laughs> Bet eh, lieta ir tāda, ka eh, iegūt atlaides mēs varam vai nu par sevi pašiem, vai nu par mirušajiem. Ja mēs iegūstam šīs atlaides par sevi pašiem, priekš sevis, ko tas nozīmē? Šeit ir zināma tāda, tāds teoloģiskais koncepts, kas, manuprāt, šķiet ir ļoti svarīgs, jo tas saistās ar ciešanām. Jo viens no ciešanu iemesliem, protams, nav vienīgais, jā, šeit jāatcerās šī lieta. Viens no ciešanu iemesliem ir arī tas, ka Kristus vēlās mūs pasargāt pēc nāves no šķīstītavas. Uh, viens no maniem brāļiem, priestriem, vienmēr saka, ka šķīstītava ir priekš slinkiem. Jā, jo mēs esam aicināti, uh, lai, ja, ja mēs esam aicināti uz to, kad mēs nomirsim, iet pataisno pie kunga. Jā, šķīstītava ir priekš slinkiem, kuri uh, kaut kādu iemeslu dēļ nav paspējuši, nav paveikuši visu, kas nepieciešams, lai būtu atpestītiem, bet Dievu mīl. Eh, bet eh, Dievs vēlās mūs pasargāt arī no šī ceļa, lai mēs šajā dzīvē, ja ir nepieciešams izciest kaut kādu sodu, brīdinu, ka tas ir koncepts, izciest, izciest, izciest kaut kādu sodu, tad labāk to izciest šeit. Jā, līdz ar to eh, laiku pa laikam, reizi gadā, parasti es to daru, es reizi gadā saņēmu eh, atlaides priekš sevis paša. Es domāju, ka reizi gadā pietiek. Ja? Jā. Eh, bet eh, priekš otrā dzīvā cilvēkam mēs nevaram to darīt. Jo kamēr viņš ir dzīvs, viņam pašam ir šī iespēja. Tas nozīmē, viņam pašam ir iespēja virzīt savu gribu uz atlaidu iegūšanu. Ja viņš um, ehm, nevēlas, tad priekš kam viņam uzspiest to, ko viņš nevēlas? Jā, tas nebūtu godīgi pret, viņa, pre, pret viņu. Jā. Līdz ar to par dzīvajiem mēs, par otro dzīvo mēs nevaram. Ja, teiksim, ticīga vecmāmiņa ir neticīgs mazdēls, diemžēl eh, tāda ir realitāte. Dievs jau zina, ka tik galā, bet uh, viņa nevar lūgt, viņa var lūgties par viņa atgriešanos, bet viņa nevar iegūt atlaides priekš viņa. Turpretī par mirušajiem gan, jo uh, atlaides tas ir tāda realitāte, kā es jau teicu, mums tiek atlaists sots. Un viens, viens no šķīstītavas varētu teikt, mērķiem, ir soda izciešana. Protams, arī es ņēmu to visu pēdiņās. Un līdz ar to, ja es lūdzos par mirušajiem, upurējot mm, atlaides par mirušo, tad šajā gadījumā mm, varētu teikt tā, ka viens tiek atbrīvots no šīs soda vietas. Ja, tā kā priekšmirušajiem tas ir ļoti svarīgi, un e, parasti e, es pateikšu tā, ka īstenībā katram katolim katru dienu ir iespēja saņemt pilnas atlaides. Ja? Pusstunda adorācijas, eh, rožakronis kopīgs, baznīca vai pat mājās, vismaz divatā, eh, pusstunda svētu rakstu lasīšana un pārdomāšana. Piektdienās krustaceļa nostaigāšana, bet ar noteikumu, ka tam ir jānotiek eh, tur, kur ir šīs stācijas, parasti viņas ir baznīcā. Jā, nevar apsēsties, apsēsties mājās un uh, nu, noskaidrīt no grāmatiņas. Jā, tomēr jā, jāapiet šis krustaceļš. Šeit ļoti liela, es, man, es pat neatceros visus šos noteikumus, šos papildu noteikumus. Jā. Ņemot klāt to, ja es, piemēram, katru svētdienu eju uz misiju, katru svētdienu eju pie komunijas. Tad ar to vienu, varētu teikt, komunijas saņemšanas aktu es varu braukt visu nedēļu. Jā. Un iegūt uh, naudu, uh, piedodiet, naudu, kas, kas man prātā, un iegūt atlaides uh, kaut katru dienu, jo es esmu piemi, pieņēmis komuniju, un man ir nodoms arī pieņemt to nākošajā svētdienā. Ja? Bet atlaides es varu iegūt katru dienu. Ja? Tā kā šeit ir tas moments, uh, protams, par to var strīdēties, bet manuprāt, tas vēl nav atrisināts, vai katru dienu būtu jāpieņem komunija. Manuprāt, nē, jo uh, ir noteikums nodoms pieņemt komuniju, ar to arī pietiek. Ja, ja es esmu sagrēkojis, tad aiziet arī pie grēksūdzes. Ja, tā kā mēs katru dienu, nes, ne tikai novembrī, mēs katru dienu varam iegūt eh, šīs atlaides. Es priekš sevis es negribu lielīties, ja, bet es ļoti augstu vērtēju tādu praksi kā meditācija. Un katru dienu es cenšos, man nav tā, ka katru dienu sanāk, bet es cenšos katru dienu atrast laiku meditācijai. Meditācija balstoties uz svētajiem rakstiem. Un, ja meditācija ir pusstundu, gadās arī tā, tad es zinu, ka es varu iegūt pilnas atlaides. Es varu aiziet pusstundu vienkārši uz baznīcu, pat, pat, pat, pat pie neizstādīta sakramenta, arī tabernakula priekšā palūkties. To var ieskaidīt kā adorāciju, jo kungs ir klātesošs eh, sak eh, visvētākajā sakramentā. Tā kā mums ir tādu atlaidu iespēju, ir multum, multum daudz, ļoti daudz. Tā kā mm, eh, brīžiem domāju, nu kādi 300 cilvēki gadā ja manis dēļ aiziet uz paradīzi <laughs> no šķīstītavas, tad cik man draugu paradīzē ir, ne? kad es nomiršu, ja? tad mani gaidīs un aplaudēs. Tā kā šeit ir eh, ļoti, tā, šī praksa ir ļoti svarīga, ja? jo eh, caur to mēs veicinām arī savu tuvāk mīlestību attiecību uz mirušajiem. Ja? Mēs varētu teikt, darbojamies eh, šīs, šī ticības noslēpuma ietvaros, ko mēs saucam par svēto sadraudzību. Jā, es pat varētu definēt to kā svēto savstarpēju mīlestību. Ja mēs palīdzam viņiem, viņi lūdzās par mums. Ja. E, tā kā mm, mēs varam iegūt šīs atlaides priekšmirušajiem, un es pamudinātu ne tikai tāpēc, ka tas ir Marijāņu kongregācijas harizmātā lūgties par mirušajiem, tas ir īstenībā e, nu, visas baznīcas e, pienākums. Ja. Tā kā var iegūt par sevi, lai braukt garš kristītavu, nevis iegriezties tajā, uh, var arī lūgties par mirušajiem, lai viņi no turienes tiku, tiktu ātrāk mm, atbrīvoti. Tā, tā, tā to es varētu definēt. Protams, es ļoti vienkāršoju, jā, jo e, teologis, teologiskai rakstā es tā nerakstītu. <laughs> Apmēram tā. Jā, paldies, priesteri Dmitrī, par atbildi. Par atlaidu iegūšanu mūžībā aizgājušajiem esam saņēmuši arī kādu klausītāju jautājumu. Uh, Sakiet, lūdzu, vai atlaides par mirušajiem var iegūt tikai par mirušajiem katoļticīgajiem? Grib zināt, kāds klausītājs. Kā ir ar mirušajiem luterāņiem un ar tiem, par kuriem nav īsti skaidrības, vai viņi ir bijuši ticīgi? Vai par šiem mirušajiem var iespējams iegūt atlaides? Paldies! Mm -hmm. um, es domāju, ka jā, un tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Jo tajā pusē jau konfesiju nav. Nav jau tā, ka ir katoļu dievs, pareizticīgo dievs, luterāņu dievs un, un vēl Allahs. Dievs ir viens. Un līdz ar to eh, es brīžiem tā domāju, pat ja neticīgs cilvēks aiziet mūžībā, viņš ir baigi pārsteigts, ka izrādās, ka viss ir savādāk nekā viņš bija domājis. Gribēju aizmigt, bet pamodos tur. Eh, bet eh, tajā pusē jau būs arī Dieva valstība viena priekš visiem. Jā, līdz ar to, manuprāt, loģiski ir lūgties par visiem, neatkarīgi no konfesionālas piedarības un pat neatkarīgi no tā, viņš bija, vai viņš bija ticīgs vai nē. Manuprāt, tajā pusē neticība nav. Jā, jo visi apzinās, ka nu, tagad jau taču Dievs ir, noteikti viņš ir. Bet uh, noteikti arī katram cilvēkam ir grēki, nepilnības un tā tālāk. Um, es negribu definēt, ka nezinu, neticīgs cilvēks obligāti ies uz šķīstītavu. Es nezinu, jā, mēs to nevaram kaut kāda veida noteikt. Katrā ziņā baznīcā mēs nevaram pateikt, ka kāds ir noteikti pazudināts, pat Jūdas vai Hitlers vai Stalins vai citi. Bet mēs noteikti varam lūgties, lai visi tiktu pestīti. Jā, līdz ar to uh, mana doma, un es domāju, ka es nemīšos ar katoļu mācību, uh, jo, manuprāt, šis jautājums nekur netiek atrunāts atsevišķi. Uh, vismaz neesmu sastāpis nekādu tādu dokumentu vai katehismā vai citos dokumentos, lai būtu uh, atbilde uz jautājumu, kā būtu jārīkojas attiecībās nezinu, uz neticīgajiem. Es, es uzskatu, ka jālūdzas par visiem. Ja? Protams, mēs nevaram pārbaudīt, ja? jo prie, iedomāsimies tādu situāciju, es palūdzos par savu vecmāmu, eh, vienreiz ieguvu atlaides, viņa noteikti tagad ir debesīs. Eh, nu, ja, ja viņa nav sagrekojusi pirms nāves un atteikusies no dieva, to mēs arī nezinām. Un eh, tad nākošās atlaides es varu ziedot par viņu, bet ja neiet viņai, tad iet kādam citam. Ja, tas jau ir dieva, dieva ziņā. Ja. Bet katrā ziņā es uzskatu, ka nepieciešams lūgties par visiem. Ja. Gan par tiem, kurus mēs mīlam, par tiem, kuri jau mūžībā, gan arī uh, par tiem, kuri varbūt mums nav pazīstami. Ja. Uh, es parasti daru tā, Dievs, tu labāk zini, kam vajag. Ja. Es gribu, lai būtu kādam manam tuviniekam, bet nu, tu zini, kam, vajag, kam vairāk vajag. Jo, ja mans tēvs jau ir debesīs, tad nu, viņam taču nu nevajag vairs. Ne? Uh, tad varbūt kādam citam. Tā kā šeit es pateiktu tā, ka jā, jālūdzās un obligāti pat. Paldies! Atgādinu, ka mēs sarunājamies par atlaidām ar priesteri Dmitriju Arķomovu, un mums ir vēl daži klausītāju jautājumi par atlaidām, bet par tiem pēc mūzikas pauzes. Savukārt, ja arī tu klausītāji gribi iesūtīt savu jautājumu īsiņas vai WhatsApp ziņas veidā, tad raksti uz numuru 266 77, 272. Un priecāsimies arī jūsu balsi dzirdēt. Tā, tātad droši zvani arī uz mūsu studijas tālruni 67. 969, 131, bet e-pasts ir studija at rml.clv. Sirds ilgojas, kāds spēks un spirtums zūd, mūgums ciešanās. Tad vienā cerībā vēl mani mierina, tuvāk pie tevis. tuvāk tev, Dievs, uz debes tevi, jo ceļš ar šiem sēdz. Turpinām priestera katehēzi trešdienā 10. novembrī jau 9.35 minūtes un šeit studijā Rīgā esmu es Māris Veliks, savukārt attālināti Zūma platformā no Daugaupils mums ir pieslēdzies priesteris Dmitrijs Arķomovs no Daugaupils Jēzus sirds draudzes un paldies kādam klausītājam, kurš raksta – Labrīt! Bībele gan saka, ka tie, kuri tic Jēzum, netiek tiesāti un sodīti, jo Jēzus nav nācis, lai mūs sodītu, bet lai mūs glābtu. Un Jēzus asinis ir nomazgājušas mūsu grēkus un mēs, Jēzum ticīgie esam baltāki par sniegu, un Dievs vairs nepiemin mūsu grēkus un nesoda mūs par tiem, kad tos nožēlojam, un tā tālāk, un tā tālāk. Un piebilde – Agrāk gan baznīcas pārstāvi tā pelnīja naudu no cilvēkiem, jo viņi teica, ka atlaides ir jāpērk. Tad kas būtu par šo komentējams? Tas ir ļoti interesants jautājums īstenībā. Jo redziet, um, ir tāda problēma, tā ka tur, kur cilvēki, tur vienmēr var būt, um, es diemžēl nezinu šo vārdu latviešu valodā, zloupotreblēnie krieviski tas ir. Ļaunprātīga izmantošana. Jā, ļaunprātīga izmantošana. Jo uh, tiešām tā ir taisnība, ka viens no noteikumiem um, viduslaikos vai pēc jau viduslaikiem bija tāds, ja kāds uh, arī ziedo uh, zināmu naudas summu uz baznīcas, cel, baznīcas vajadzībām, teiksim tā, ja baznīcas celšanai, tad, piemēram, kad atjaunoja Svētā Pētera baziliku, bija viens noteikums, ka tie, kas vēlās palīdzēt baznīcas, baznīcas celšanas celšanas darbos finansiāli, tad arī tas bija viens no noteikumiem, kas būtu izpildams. Un šeit mēs nevarējām, nu, nevarējām iztikt bez ļaunprātīgas izmantošanas. Tā, tā ir taisnība, ka eh, ļoti daudzi benefīciji bieži vien bija saistīti ar eh, nu, naudas iegūšanu un ar tā saucamo atlaidu tirgošanos. Ja? Jo teiksim, viens no, viena no reformācijas, 1517. Eh, gada reformācijas teiksim, tādiem motoriem jā, bija arī tas, ka bija šī atlaižu, ļaun, atlaižu prakses ļaunprātīga izmantošana. Kaut arī, ja mēs paņemsim Mārtiņa Lūtera tēzes, 95, man priekšā tagad stāv vaļā, tieši šīs tēzes, starp citu. Mm, un 71. tēze ir ļoti interesanta. Vispār būtu vērts nolasīt visas no viņiem 66. līdz 74. tēzei. Ja, ja kādam ir internets, var tagad atvērt vaļā un, un palasīt vismaz tā versija, kas man ir. Um, man viņa nav latviešu valodā, bet um, no vienas puses Mārtiņš Luters skaidri raksta par to, ka um, uh, tūlīt, tūlīt es to atradīšu tikai. Katrā ziņā viņš uh, raksta par to, ka tas ir bija pars, bijuši pārspīlējumi, tomēr 71. tēze ir ļoti interesanta. Kas pret Eh, apustiskās, atlai, pret apustiskām atlai, atlaidām runā kaut ko sliktu, lai tik izslēgts no baznīcas. Jā. Tā kā eh, Mārtiņš Luters pat pašos eh, darbības pirmsākumos neprotestēja pret atlaižu kā tādu praksi. Viņš protestēja pret ļaunprātīgu izmantošanu, protams, ar laiku mainījās viņa nostāja. Bet šeit ir ļoti zīmīgi tas, ka tiešām tā ir taisnība, ka baznīcas vēsturē ir arī tā saucamās melnās lapas, kuras arī tagad ir, starp citu, uh, kad notiek eh, baznīcas eh, vai dieva dāvanu ļaunprātīga izmantošana. Jā, līdz ar to tā bija taisnība, ka eh, brīžiem bija atsevišķi indivīdi, kas izmantoja atlaižu praksi, tirgojoties ar tām un iegūstot, mm, iegūstot arī no tā kaut kādus materiālus labumus. Un tas, protams, nekad gadījumā nav pieļaujams. Tāpēc jau 20. un 21. gadsimta uh, atlaižu prakse vispār netiek saistīta ar jebkādiem ziedojumiem. Jā, ja mēs atversim to, eh, šo eh, grāmatu, kura saucas Enheridion eh, indulgenciarum, jeb indulgenču saraksts, tad mēs redzēsim, ka vismaz es neesmu sastāpies, es esmu rūpīgi pētījis, bet manuprāt, tur nav nekur Eh, tāda noteikuma, ka tev obligāti būtu jāziedo kaut kas, un tas ir ļoti labs atrisinājums. Jā, bet, diemžēl, jā, tāda situācija ir bijusi. Un šīs, šī jautājuma autors vai autore ļoti skaidri norāda, ka tieši Kristus mūs atmazgā no grēkiem. Kristus mūs atpestīja, tā ir taisnība. Baznīca, kā jau teicu, tas ir tik un vienīgi instruments. Jā. Svēts, Eh, Kristus nodibināts, bet instruments. Bet, diemžēl, eh, brīžiem instruments var būt ļaunprātīgi izmo, izdo, izmantots. Ja, tāpat kā automobīls ir laba lieta, bet eh, ne īpaši gudrā šofera rokās automobīls kļūst bīstams. Ja. Bet tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no mašīnām. Ja. Šeit ir līdzīgi. Ja. Tāpēc, jā, pilnīgi taisnība. Kristus mūs atpestīja, Kristus mums dāvā pestīšanu, Kristus arī piešķira mums atlaides, baznīca ir instruments, un, diemžēl, ehm, gadās, gaidījā, gadījās un gadās, ka šie, šis instruments netiek izmantots godīgi. Ja, bet tas jau eh, tā, ka pats cilvēks mm, Dieva priekšā atbildēs par to. Es brīžiem domāju eh, par katru manu eh, nejauku vārdu, par katru manu nesagatavotu sprediķi, vai man nebūs jāatbild. Tāpēc labāk iegūt atlaides dzīves laikā. Paldies par jautājumu, paldies arī priesteri par atbildi, un mums ir kāds eh, zvanītājs, eh, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Uh, nu, daļai es jau saņēmu atbildi. Uh, protams, Dievs, <laughs> Dievs vienmēr pa priekšu iet. uh, <laughs> es, es uh, gribēju vienkārši konkretizēt uh, ja es izpildu visus noteikumus, ko jau priesteris nosauca, ja, Eh, bet man nav konkrēts vārds. Ja. Nu, teiksim, tā ir, eh, ir visi radinieki, pa, pazīstamie vārdos nosaukti, bet arī par tiem nezināmajiem. Es taču varu domās eh, lūgties par nezināmajiem mirušajiem. Ja. Es saprotu, ka, ka konkrēti tas atslē, atslēga ir mans nodoms, brīva griba, ka es gribu par viņiem lūgties. Un tad Dievs jau tālāk tiks galā, vai ne? Nu, jā. tāds man jautājums, jā. Paldies. Paldies. Not, not, noteikti, jā, jo mēs tik un tā kā cilvēce, kā cilvēki esam viena laivā. Līdz ar to eh, Dievs tiks galā, pat ja jums nav konkrēta nodomā par mirušajiem. Viens no maniem kursa biedriem, eh, kad es sen, sen jau biju students vēl, eh, viņš man teica tā, es parasti daru tā, es nolieku atlaides dievmātes rokās, lai tur viņi paši tiek galā. Ja, viņi zina vārdus, viņi zina personas, Eh, kam ir visvairāk vajadzīgs. Lai. Ne, tāpēc šeit mēs varam upurēt arī atlaides bez, bez, eh, bez eh, tā, lai domātu par konkrētu personu. Ja? Mēs varam upurēt atlaides par kādu no mirušajiem, kurš man nav zināms. Ja? Līdzīga praksa, starp citu, kad mēs lūdzamies taču tas deviņus mēnešus par nedzimušajiem bērniem. Mums arī nav zināmi šo bērnu vārdi, un mammu vārdi, un, un tēvu vārdi. Jā, mēs lūdzamies par vienu no, Dievs zina par kuru. Jā, šeit ir līdzīgi. Mēs lūdzamies par vienu no, Dievs zina par kuru. Ļoti vienkārši, jā. Jums ir ļoti laba intuīcija, jūs ļoti labi faktiski pats sev atbildējāt. Jā, paldies zvanītājam. Iedrošinu arī citas klausītājas zvanīt. Numurs ir 679 69 131 savukārt iepriekšējā īziņas jautājuma autors vai autore – Arī mums raksta paldies priesterim par atbildi par atlaižu pirkšanu. Pirmo reizi dzirdu tik mierpilnu atbildi, kurā nenotiek attaisnošanās un citu vainošana. Paldies! Jā. Nu, es, es vainoju tos, kuri pārdeva. <laughs> Jā, nākamais klausītāju jautājums arī studiju sasno, sasniedzis īziņas veidā. Lūdzoties lūkšanu katru dienu, Svētā Terēze no bērna Jēzus misiju aizbildne lūdz Dievu par mums ir pilnās atlaides 300 dienas, kam viņas tiek dotas arī mirušajiem. Ja, redziet, šeit ir tāda lieta, ka esmu palaidis garām šo, šo skaidrošanu par pilnām un daļējām atlaidām. Tāpēc eh, sāksim ar to, un pēc tam es pabeigšu ar to ehm, šī jaut, ar, ar to, lai konkrēti atbildētu uz šo jautājumu. Labi. Jo eh, tiešām ir tāda lieta, ka um, atlaižu uh, teiksim, noteikumu izpildi, noteikumos viens no noteikumiem ir tāds, ka vienā dienā var saņemt tikai vienreiz pilnas atlaides. Ir tikai viens izņēmums. Ja es šodien saņēmu pilnas atlaides, bet pēkšņi atrodos nāves briesmās vai pienāk mana nāves stundā, tad es varu iegūt arī otru reizi priekš sevis. Ja, bet bet normāl, normālojas apstākļos, jo uh, tikai viena diena mūsu dzīve būs nāves dienā, visas pārējais nē. Uh, Līdz ar to eh, katru dienu mēs varam iegūt tikai vienu reizi pilnas atlaides. Ja, tas ir ļoti svarīga lieta. Ko nozīmē pilnas? Tas nozīmē, ka pilns sots man tiek atlaists. Man vai mirušajiem, eh, par kuru es lūdzos. Ja, man zināmam vai nezināmam mirušam. Ja, tā kā faktiski amnistēt vienu dvēseli mēs varam tikai vienreiz dienā. Ja, katrs. Un ja mēs esam kādi miljards, pāri miljardam katoļu, nu tad varat iedomāties – Jā, pa desmit, eh, pa simts dienām mēs varam amnestēt visu pasauli, jā, visus iepriekšējos paudzes. Nu, tas tā <laughs> matemātiski. Bet eh, katrā ziņā eh, pilnas atlaides, tas ir pilna soda atlaišana, bet ir pastāv arī tā saucamās daļējas atlaides. Tas nozīmē, ka mēs nevaram tagad definēt, cik tiek atlaists procentuāli dienās vai kaut kādu citus kritērijus izmantot. Iepriekšējā, iepriekšējais teologu paudzes uh, Eh, viņi, viņi mēģināja kaut kādā veidā mm, šīs lietas ietvert ciparos. Un tika pieņemts, ka eh, desmit dienu atlaides, simt dienu atlaides un tā tālāk. Ja, piemēram, ja jūs ieiesiet laikam Frīgas Franciskā baznīcā, pie ieejas ir tas saucamais jubilējas krusts. Eh, un tur, laikam, tur es redzēju, ka bija uzrakstīts, ja kāds lūksies mm, pie šie krusta, tad saņemt, saņems simts dienu atlaides. Ja, tas bija pirmā reizi, kad es sastapos savā dzīvē, vēl būdams ļoti jauns, ar tādu lietu, e, kas simts dienas atlaidās. Man arī bija tas jautājums. Ja, bet um, ar laiku teoloģijā mēs nobriedam līdz tam, ka mēs nevaram definēt skaitliski, cik ir tas atlaides. Jā, taisnība, ka tur bija uh, iepriekšējais paudžu, paudžu teologi uzskatīja, ka tev, ja tevi Dievs piesprieda sodu simts dienas, ja, un tad tu desmit dienas vari uh, tie, uh, uh, kā tas saucās, uzlūknē dasročnē, ja, tas nozīmē, ka tu tiek, tiec atbrīvots, tiek atbrīvots jau agrāk, ja, jo ir iegūtas daļējas atlaides. Pašlaik mēs teoloģijā neizmantojam tādu jēdzienu kā skaitļi, ja, dienas, procenti, nezinu, kilogrami un tā tālāk. Mēs tikai runājam par daļējām un pilnām atlaidām. Un līdz ar to, ja es šajā dienā esmu ieguvis jau pilnas atlaides, es šodien vēl nepaspēju, starp citu, bet man būs bērns, būšu kapsētā, plūkšos par mirušo. Um, un mm, es varu iegūt tikai vienu, vienu, vienu reizi atlaides, bet uh, lūdzoties vakarā par mirušajiem, es iegūstu arī atlaides, bet tikai daļējas. Ja? Tas ir zināmais um, ierobežojums, kurš laikam tika ievests tieši tāpēc, lai netiktu, nebūtu šī ļaunprātīga izmantošana. Jā, jo iedomājieties, ja kāds pateiks 100 eiro par pilnām atlaidām, nu tāds kāds atnes tūkstoti un tad tev desmit pilnas atlaides. Nu, laikam jau tam dēļ arī bija domāts, lai eh, šīs atlaides būtu tikai vienreiz dienā, lai, lai pa tālu neaizbraukt ja, ar tam atlaidu dalīšanām un pirkšanām. Pašlaik eh, šī prakse tiek uzturēta, kaut arī, kā jau teicu, nauda tur jau nespēlē nekādu lomu, bet katrā ziņā svarīgi zināt, simts eiro Eh, vai 100% vai mazāk nekā 100%. Ja? Un tas ir tikai Dieva ziņā. Līdz ar to eh, šī prakse, eh, jo kad dzīvoja maza Terezīte, vēl bija šī prakse dienas, kad skaitīja dienas, tad, protams, apustiskais krēsls deva šo iespēju iegūt daļējas atlaides, skaitot šo lūkšanu. Šodien, ja mēs šo lūkšanu lūdzamies, mums vienkārši jāpieņem tas, ka mēs lūdzoties šo lūkšanu, saņemam daļējas atlaides. Ja. Bet cik tur dienas, no nu, to mēs nevaram noteikt tagad. Ja. Tā kā šeit ir tas svarīgākais atlaižu praksē, tas ir dalīšana uz pilnām un daļējām atlaidām. Ja. Tā kā runā, runā, par, runā šajā jautājumā bija tieši par daļējām atlaidām. Ja. Un īstenībā jebkura mūsu lūkšana, jebkura mūsu darbība, eh, ja mēs arī pie reizes lodzamies svētā teva nodomos, uh, Eh, un eh, vēlamies kādreiz pieņemt komuniju tuvākā iespējama laikā, vai esam pieņēmuši nesen, tad arī mēs iegūstam daļējas atlaides. Ja? Vai nu, ja mēs neizpildām visus noteikumus, tikai daļu no noteikumiem. Ja? Tomēr Dievs redz brīvo gribu un velk mūs pie sevis. Ja? Un vēlās, eh, vai savādāk pateikšu, Dievs nevēlas palikt parādā, arī pēdiņās, protams, ņemot šos vārdus. Tā kā pilnas un daļējas atlaides. Ja, tas ir tas galvenais, kas būtu jāsaprot. Līdz ar to, lūdzoties šo lūkšanu, eh, mazās Terezītes lūkšanu, tad mēs saņemam daļējas atlaides. Izmanto, izpildot, protams, arī pārējos noteikumus. Kāda klausītāja vēlas arī zināt, vai lūkšanām jānotiek baznīcā? Jūs jau minējāt lūkšanu kapsētā, bet eh, kā ir ar, mm. piemēram, lūkšanu mājās? Mm. Redziet, šeit ir e, šeit at, atkarīgs no e, daudzām lietām. Piemēram, svēto rakstu e, lasīšana pusstundu var notikt jebkurā vietā. Turpretī adorācijā nu nevar notikt jebkurā vietā. Ja, at, at, ja iet runa par atlaidām, kas tiek dotas novembrī, oktavas laikā vai kā šogad un pagājušā gada visu novembra laikā, tad šeit ir vieta ir definējoša. Jābūt, jāapmeklē kapsēta vai baznīca. Ja. Nu, brīžiem es izmantoju ļoti vienkārši. Es braucu garu kapsētu uz slimnīcu, un es esmu jau blakus tai kapsētai. Līdz ar to es skaitu, ka es esmu apmeklējis. Ja. Tā kā var arī tā palūkties pa ceļam. Bet noteikti lūkšana var notikt jebkurā vietā. Ja? Tad izmantošu tādu piemēru. Iedomāsimies, ka mūsu Jēzus sirds baznīcā, kas man ir aiz loga, ir tituls svētki, Jēzus sirds svētki. Bet tā ir piekdiena, parasti tā ir darba diena, cilvēki iet uz darbu. Un kāds cilvēks vienkārši braucot garām, eh, ieskrien uz divām minūtēm uz baznīcu, uz baznīcu noskaitiet tevs mūs un aizbraucat tālāk. Bet tālāk, braucot pa ceļam, viņš izpilda visus pārējos noteikumus. Piemēram, eh, nākošajā dienā vai svētdienā viņš aizies pie komunijas, eh, palūdzās svētā tēva nodomos, noskaita tevs mūsu, es ticu, Ja, un līdz ar to viņš iegūst tas atlaides, jo vienkārši bija ieskrējis tajā baznīcā, ja, bija apmeklējis baznīcu, kurai ir tituls svētki. Šajā gadījumā, kā mēs redzam, lūkšanas notiek ārpus, ja, bet tikai tā ieskriešana un īsā lūkšana notiek tajā baznīcā. Tā kā eh, lūdzat, lūgties mēs varam jebkur, ja, noteikti, bet brīžiem daži noteikumi ir saistīti ar vietām, un tad šīs vietas būtu jāapmeklē. Ot tā. Priesteri Dmitrija, jūs jau minējāt, ka jautājums par atlaidām dažādās kristīgās konfesijās tiek neviennozīmīgi vērtēts, un uh, tas pats uh, jautājums arī par šķīstītavu, un uh, tā kā mēs šeit Latvijā dzīvojam tādā daudz konfesionālā vidē, un ja, piemēram, kāds mūsu brālis, māsa vai protestants, kāds mūsu draugs jautā, nu kā jūs varat pamatot šķīstītavu, tad kā mēs varētu runāt par šo tēmu? Eh, nu, mums nav pārāk daudz laika, tas būtu atsevišķs jautājums, bet kopumā ņemot, eh, jāsaka tas, ka teoloģiski šķīstītavas pastāvēšana ir loģiskāka nekā šķīstītavas trūkums. Protams, ka pareizticīgajiem ir mazliet cita pieeja. Pareizticīgi uzskata, ka arī no elles var izraut uh, cilvēkus. Es gribu tikai uzreiz pateikt, ka, kā jau teicu pašā sākumā, tie ir koncepti. Tie ir teoloģiskie koncepti, ar kuriem mēs mēģinām uh, interpretēt vai saprast eh, to realitāti, kas jau mūs gaida tur. Ja, tā kā šeit nevar uztvert bu burtiski, ka šķīstītava tā ir tāda mazg dvēseli mazgātava, ne? noteikti nē. Bet um, priekš manis, eh, ja kāds man pajautātu vissvarīgāko argumentu, es pateiktu, tā ir logika. Ja, jo tiešām Kristus vēlās atpestīt visus. Tas ir viens. Otra lieta - ne visi ir svēti dzīves laikā. Ja? Un tad uh, rodas jautājums, ko darīt ja nekas nesvētais neiet debesu valstībā, tad viņu uz elli, nu, tad būtu pilna elle tukšas debesīs, vai ne? Jo neviens no mums nav cienīgs. No otras puses, Kristus vēlās dāvāt eh, savu pestīšanu katram, un mums eh, tika jāvēlās šī pestīšana, šo pestīšanu saņemt. Bet no otras puses, tas būtu pārāk viegli, jā, jo, ja jau eh, Kristus dāvā, tad eh, varētu eh, sākt darboties sekojoša logika. Tad dari visu, ko vēlies, tik un tā būsi pestīts. Nu, tas arī nedara. Ja? Tas ir apmēram tā, ja es mīlu savu sievu, un tāpēc varu darīt ar viņu, viņu visu, ko vēlos. Gribu uzdāvināšu ziedus, gribu iesitīšu, un tas arī nedara. Ne? Tā kā šeit um, ir tā, ka loģiski ir, ka ir iespēja, es pateiktu, tā šķīstīte vai ir iespēja nogriezt līdz pilnīgai mīlestībai, uh, ja neesi paspējis to izdarīt dzīves laikā. Ja, tieši tāpēc šis koncepts, šķīstītavas koncepts pastāv. Protams, mēs varam meklēt bibliskus argumentus, kaut arī Bībele tieši nerunā par šķīstītavu, un pati mācība par šķīstītavu tas ir tikai 12. gadsimts kaut kur. Jā, baznīcā parādījās skaidri definēta šī mācība par šķīstītavu. Bet uh, mēs runājam par iespēju. Jā, tā kā, manuprāt, jā, un mana teoloģiskā domāšanā, tas ir visadekvātākais atrisinājums. Ja? Kā tikai tie, ka, ka, ka teica kādreiz mūžīgo mieru prāvests Mančinskis man kā bērnam, kad es pajautāju, kas iet uz zelli. Viņš teica, uz zelli iet tikai tie, kuri paši tur vēlās, ja? kuri paši to izvēlas. Eh, un viņam taisnība, ja? kaut arī tas ir primitīvs skaidrojums, bet tas ir teoloģiski ļoti labs skaidrojums. Turpretī, ko darīt ar tiem, kuri nevēlas, ja? bet vēl netiek. Ja, tā kā šeit e, šķīstītava ir visadekvātākā atbilde. Es saprotu, ka daudziem mūsu brāļiem tas var izraisīt pat agresiju, jo es pat esmu redzējis dažus programmas, kad diezgan agresīvi tiek uh, uzbrukts uh, katoļu priesterim ja, par to, ka viņš tur par to šķīstītavu runā. Bet uh, tas ir mūsu koncepts, tā ir mūsu uztvere. Mēs balstam arī to uz atklāsmes un atklāsmes interpretācijas. Ja, tā ir, tā ir nu, pamatota interpretācija. Līdz ar to uh, Eh, es neredzu problēmas ar to. Jā, priekš manis gūti grūtāk ir saprast pareizticību pieeju, kad viņi saka, ka šķīstītavas nav, bet no elles var dvēseles izraut. Jā, nu tad, eh, nu tad eh, ar ko tas atšķirās? Jā, jo no šķīstītavas, kur ir uguns, dvēsele, dvēseles var izraut, un elles, kur ir uguns, dvēseles var izraut. Jā, nu tad kur problēma? Jā. Es jau negribu runāt par, par apakšstāzi, ja tas ne par to iet runa šodien. Priekš manis šķīstītava tas ir visadekvātākais teoloģiskais koncepts, kas balstās uz atklāsmes un baznīcas mācības. Un es tam ticu. Ja. Bet es negribētu redzēt, kā tur ir tā šķīstītava griba uz debesīm. Jā, stunda gandrīz ir aizritējusi. Noteikti šo tēmu vēl varētu turpināt un turpināt, bet šodien to vairs nevaram atļauties. Tādēļ aiz borta atliek arī vēl viens klausītāju jautājums, bet to varbūt kādā citā reizē. Nolasīšu tikai arī kādu klausītāju atsauksmi. Paldies priesterim Dmitrijam, tik saprotami skaidrojumi. Saku paldies arī es un atgādinu klausītājiem, ka šorīt rīta katehēzē Radio Marija ēterā viesojās Marijāņu tēvs priesteris Dmitrijs Arķomovs no Daugaupils Jēzus sirds draudzes priesteri, lai svētīga kalpošana šajā nedēļā. Paldies par kopā būšanu. Paldies, Mārija. Čau, ar Dievu. Ar Dievu. Dargie klausītāji, arī droši, droši meklējiet visas iepriekšējās katehēzes radio Marija arhīvā, un arī uz priekšdienām neaizmirstiet, ka katehēzes arī šajā jaunajā sezonā ir iespējams vērot video formātā Radio Marija Latvija tiešraides YouTube kanālā. Šeit studijā